Muito louco eu tô. Se eu te deixar aqui, vem ficar comigo, beber comigo antes que outro chegue aí. Muito louco eu tô. Se eu não grudar na sua boca, puxa seu cabelo, sentir seu cheiro, tirar sua roupa mais tarde. Ficar comigo na balada, que essa noite vai ser pouco misturar o seu jeito doido com o meu Até o sol nascer de novo Mesmo se o DJ parar de tocar E acender a luz desse lugar Se eu tiver com você, se eu tiver com você Só tenho uma coisa pra falar Eu não vou embora Eu não vou embora Inimigos do fim, a gente bebe não tem hora pra acabar. Inimigos do fim, nós dois somos assim. A gente bebe e beija a noite inteira. Inimigos do fim, a gente é assim. Quando começa, não tem saideira. Só porque eu não vou embora. Eu não vou embora. Não. Ficar comigo na balada que essa noite vai ser pouco Misturar o seu jeito doido com o meu Até o sol nascer de novo Mesmo se o DJ parar de tocar E acender a luz desse lugar Se eu tiver com você, se eu tiver com você Só tenho uma coisa pra falar Eu eu não não vou vou embora, embora, inimigos do fim a gente bebe e beija a noite inteira sem parar Inimigos do fim, quando a gente começa não tem hora pra acabar Inimigos do fim, nós dois somos assim A gente bebe e beija a noite inteira Inimigos do fim, a gente é assim Quando começa não tem saideira Inimigos do fim, a gente bebe e beija a noite inteira Assim. A gente bebe e beija a noite inteira Inimigos do fim, a gente é assim Quando começa não tem saideira Só porque eu não vou embora